Bueno, guan pizko bat solastuko gara gure zonaldeko do lengo etxetko lanen otxuren inguruan solastuko dugu, Juan Marik. Ez? Ez zulekan? Asi. Bueno, harto dara izko gure prestatzen, egite gine, pues, maiatzi. Maiatzen lehen ezin hasi, eta lehen izkete gintzen lorra garatu, gure ongi, eta gero, iraulik eta gero jortzen zelikan, pues, ez izara pasatu, ez izara, eta gero berezaratu, eta, bueno, lura xetu arte. Eta gero hartu ere. Eta hartu ere, eta ez tanken dozen eta zira hartu zen bakantu, eta gero, Estartze hortan hartuko horatu eta ustein, hartzen ginen belar. Belarren, oizkin argitzen. Oizkin argitzen galdin, oizkin intza proezta zaten zen, eta ez dena zena zitzen zen, edo, oain zen, onzera zera da erikan. Eta, justi bizko behortu hortin, ba, behertzik aldiak zero, oiz, haitzen ginen zen. Gero gozaldu, Eta, erabak ikura, imazen zabaldu. Zabaldu, eta segura di aldi arte, pues, polta bat oman. Eta gero, segun egin hola zen, pues, zabalen utzi, omo txoktu. Eta, horren gaune, pues, netetik idekin. Netetik itan, berizera egun dira ituz, igual meta hundila, edo espazin eskidortu, pues, netetik iten egun. Eta gero ja, artigen, metetik itigen, ikintzen, metan dira. Eta, bueno, bela horrein iordoko, hartu, untzen ziren, eta hasi zen ginen, berriz hartu.